บุ๊กทูสี่สิบเจ็ดเจตเดสอีเซดัมการเตรียมตัวเดินทาง Pripreme za put คุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้ว Moraš spakovati naš koffer อย่าลืมอะไรนะ Ne smiješ ništa zaboraviti คุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่ Treba ti veliki kofer อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ Ne zaboravi pasoš อย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะ Ne zaboravi avionsku kartu. อย่าลืมเช็คเดินทางนะ Ne zaboravi putne čekove. เอาครีมซันแทนไปด้วยนะ Ponesi kremu za sunčanje. เอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะ Ponesi sunčane naočale. เอาหมวกกันแดดไปด้วยนะ Ponesi šešir za sunce. คุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหม Hoćeš li ponijeti auto kartu? คุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหม Hoćeš li ponijeti vodič za putovanja? คุณจะเอาร่มไปด้วยไหม Hoćeš li ponijeti kišobran? อย่าลืมกางเกงเสื้อและถุงเท้านะ Misli na hlače, košulje, čarape. อย่าลืมเน็กไทเข็มขัดและเสื้อนอกนะ Misli na kravate, kajševe, sakoe. อย่าลืมชุดนอนเสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะ Misli na pijame, spavačice i majice. คุณต้องใช้รองเท้า รองเท้าแตะ และรองเท้าบูท Trebaš cipele, sandale i čizme. คุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้า สบู่ และกรรไกรตัดเล็บ Trebaš maramice, sapun i makaze za nokte. คุณต้องใช้หวี แปรงสีฟันและยาสีฟัน Trebaš češalj, četkicu za zube i pastu za zube.